Ələq surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 19 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ya Peyğəmbər Qur'an-ı Kərimi bütün məxluqatı yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə Bismillah deyərək oxu. O insanı laxtalanmış qandan yarattı. Ya Peyğəmbər, oxu, sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O Rəbbin ki, qələmlə yazmağı öyrətdi. O Rəbbin ki, insana bilmədiklərini öyrətdi. Xeyr, insan azğınlıq edər, özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün. Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir. Gördünmü o kimsəni ki, mane olur bir bəndiyə namaz qıldığı vaxt? Bir de görək əgər o doğru yoldadırsa, yaxud xalqa Allahdan qorxmağı əmr edirsə, sən belə bir əməl sahibinin namaz qılmasına nə üçün mane olur, ona ibadət etməyi niyə qadağan edirsən? Bundan da rəzil iş olarmı? Ya Peyğəmbər! Bir də görək, əgər sənin namaz qılmağına mane olan kimsə Qur'anı yalan sayır və imandan üz döndərirsə, məyər bilmir ki, Allah onun bütün əməllərini görür? Yox, yox, əgər son qoymasa, and olsun ki, biz onu kəkilindən yapışıb cəhənnəmə sürüyüləyəcəyik, özü də yalançı, günahkar kəkilindən. Qoy o özünün bütün tərəfdarlarını köməyə çağırsın. Biz də zəbaniləri, cəhənnəmdəki əzab mələklərini çağıracaq. Yox, yox, sən ey Peyğəmbər, ona uyma. Sən ancaq Rəbbinə səcdə et və ona yaxınlaş.